Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարներն անդրադարձել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Տեղի է ունեցել Հադրութի շրջանային խորհրդի հերթական նիստը։ Կայացել է բանաստեղծ Արմեն Հովանիսյանի պոեզիայի երեկոն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հերրախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նորընտիր փոխնախագահի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Դեկտեմբերի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություներով հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արցանագրվել առաջնագծի արևելյան հատվածում, որտեղ բացի տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից շուրջ 1400 գրակոց հակառակորդը կիրառել է նաև 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 125 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 գրակոց հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում հայկական կողմը կորուստ չի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է 3 երեկոյան ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցների կողմից տարածված այն լուրերին, թե իբր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի արևելան ուղությամբ տեղի ունեցած դաժան մարտերի ընթացքում հայկական կողմը տվել է 1 զոհ եւ 9 վիրավոր, ոչ այլ ինչ է, քան հերթական ապատեղեկատվություն։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապա ուժերը, ինչպես 3 ողջ օրվա ընթացքում, այնպես էլ անցած գիշեր շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը եւ անհրաժեշտության դեպքում հակառակորդին տվել համարժեք պատասխան։ Լեռնային Ղարաբաղում գիշերը քանակական առումով ավելի շատ գրակոծներ են եղել, սակայն իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն չկա։ Սահմանային ներկայավիճակն այսպես է գնահատել ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Պապայանը։ Մի քիչ ավելի շատ են կրակել, բայց ասել, որ իրավիճակն արմատապես փոխվել է, նման բան չկա, ասել է նա հավելելով, որ լարվածության ու ադրբեջանցիների սադրանքների լրացուցիչ գործոն կարող է լինել այն, որ արժևում նոր տարի է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը համանդրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում հանդիպում է ունեցել պետական կառավարման կրթության, գիտության եւ սպորտի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել է համանadrական բարեփոխումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Այսօր կառավարության նիստում հավանություն է տրվել գյուղատնտեսական ոլորտին վերաբերող մի շարք հարցերի, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Կառավարության քննարկմանը ներկայացվեց 2003 թվականի ապրիլի 15-ի համար 98 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվեց հանրապետական անասամբուժական եւ սննդամթերքի փորձակնությունների լաբորատորիա պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, ինչպես գործունեության ֆինանսավորումը, այնպես էլ կառավարման լիազորությունները վերապահել ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը, ինչը ըստ նախարար Արամ Մխոյանի նախադրյալներ կստեղծի անաստաբուժության բնակավարում միասնական քաղաքականության օպտիմալ իրականացման համար։ Գյուղնախարարը ներկայացրեց նաև ծվի եւ ծվամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը, այն պայմանավորված է սննդամթերքի անվտանգության համակարգի բարելավման նպատակով սննդի շղթայի բոլոր փուլերում արտադրությունից մինչև սպառում ծվին եւ ծվամթերքին ներկայացվող առանձնահատկությունները սահմանելու անհրաժեշտություն, որը կկանոնակարգի ծվի տեսակների ծվամթերքի համակարգերքի անվտանգության, դրանց պահպանման, փաթեթավորման եւ իրացման ներկայացվող պահանջները սպառողներին ճյուրիմացության մեջ չգծող գործոնների բացառման նպատակով նույնականացման եւ համապատասխանության հավաստման ընդհանցակարգերը, ինչին կնպաստի զվամտեկի հատադրությունից միջև սպառումը ներգրաված անձանց կողմից տեխնիկական կանոնակարգի բաժներին համապատասխան իրենց աշխատանքների իրականացումը։ Ամբողջ շղթան սկզբից միջև վերջ։ Որոշման մինոր նախագիծ էլ կկանոնակարգի բակերում կատարվող սպանդը։ Ներկայացվող որոշման նախագծի մշակումը պայմանավորված է սպանդի կազմակերպման գործընթացում պահանջվող անվտանգության երաշխիքների եւ սպանդանոցների համար հստակ պահանջների սահմանման, անաստաբուժական հսկողության մակարդակի բարձրացման, սպանդի գործընթացում եւ սպանդից հետո իրացվող մթերքի նույնականացման եւ տանգավոր մթերքի բացահայտման հետագծելության ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Որոշման նախագծի ընդունմամբ սահմանվեն սպանդից ստացված մթերքի անվտանգության լիարժեք եւ ամբողջական ապահովող կենթանի նախապանդային եւ հետ սպանդային անաստաբուժական հսկողություն, ռիսկային հիվանդությունների հսկողություն եւ անաստաբուժական անվտանգության վերաբերյալ դրույթների աշխի առնելով սպանդի գործընթացում անվտանգությունը երաշխավորող անաստաբուժական զննման առանձնատկությունները ըստ կենթանատեսակների։ Կառավարության ղեկավարը հորդորեց, որ պետք է արգելել նման սպանները, քանի որ այն հակասում է սանիտարական նորմերին։ Գյուղնախարարն էլ իր բարձաբանումը տվեց։ Մենք եթե հնարավորություն ստեղծենք, որ ինքը կարողանա իր սպանդը մորթը կատարել համապատասխան կառավարված տեղամասում, իհարկե մենք կամաց-կամաց իրենց տեղափոխենք այդ տվյալ տարածքը, այսինքն սպանդանոցը։ Վարչապետի խոսքով անհրաժեշտ է ստեղծել ենթաշրջանային սպանդանոցներ։ Բարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վարչապետ Արայիկ Խարությունյանն այսօր շրջանային վարչակազմերի ղեկավարների եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարի մասնակցությամբ աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել։ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը վարչապետին ներկայացրել է, որ Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամը 4 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին հատկացրել է նվերներ՝ սննդամթերքի, ծածկոցների եւ կենցաղային քիմիայի տեսքով։ Նախարարի խոսքով շրջաների վարչակազմերի օգնությամբ արդեն առաջիկա օրերին այն կհասցվի հասցեատերերին։ Կառավարության ղեկավարը իր երախտագիտությունն է հայտնել Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի կողմից իրականացված ծրագրի համար։ Խորհրդակցության ընթացքում գործադիր իշխանության ղեկավարը շրջանային վարչակազմերի ղեկավարների հետ քննարկել է նաև աշնանացանի հետ կապված մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է եղել գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի մշակմանը եւ այդ շրջանակում կազմակերպվող մասնագիտական դասընթացներին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառում, որ դեկտեմբերի սկզբին Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում հանդիպում կունենա Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ չեմ բացառում, բայց դեռևս այդ հանդիպումը հաստատված չէ, նշել է Նալբանդյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հույս էին հայտնել, որ երկու երկրների արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը տեղի կունենա Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ին եւ 9-ին կայանալիք ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հերթական հավաքի շրջանակում։ Արցախը միշտ վտանգի տակ է եւ տնտեսական, բժշկական, հումանիտար հարցերը պետք է առաջ տարվեն, որպեսզի ժողովուրդը ծանր վիճակից դուրս գա։ Ըստ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի հայազգի փոխքաղաքապետ Գևորգ Քեփենեկյանի, իրենք պետք է փորձեն տարբեր օղակներով աշխատել, որ Ֆրանսիան ճանաչի Ղարաբաղը։ Ղարաբաղը եւ Հայաստանինն է, եւ Սփյուռքինն է, ասել է նա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Մենք հարգում ենք Ղարաբաղյան հիմնախնդիրները լուծելու Ռուսաստանի կամքը, ասել է Չավուշօղլուն։ Տեղի ունեցել Հադրութի շրջանային խորհրդի հերթական նիստը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Մինչև օրակարգային հարցերի քննարկման անցնելը վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը մանրամասը ներկայացրեց 2017 թվականի բերքի տակ կատարվող աշինարարության հացահատիկայիների ուղղությամբ տարող աշխատանքների մասին։ Այնուհետև բաժնի վարիչը օրակարգային հարցերի շարքում ներկայացրեց Պետական Պաշտպանության ֆոնդի հողերի վարձակալությամբ տրամադրման գործընթացի եւ վարձավճարների հավաքագրման աշխատանքների մասին հարցը։ Բանախոսը նշեց, որ վարձավճարների հավաքագրման աշխատանքները դերևս բավարար համարել չի կարելի։ Վարչակազմի ղեկավարը հանձնարարեց յուղատնտեսության ու աշինարարության օգտագործման բաժնին լուրջ աշխատանքներ տանել վարձավճարների հավաքագրման ուղղությամբ։ Հադրութով բուժմիավորում Փակ բաժնի դերական ընկերության տնօրեն Արա Երեմյանը մանրամասն ներկայացրեց բուժմիավորման կողմից կատարված աշխատանքների մասին քարտը, վերլուծելով նաև այն թերությունները եւ բացթողումները, որոնք տեղ են գտել միավորման աշխատանքներում։ Շրջանում գործող պետական մանկապարտեզները, որոնց թիվը հասնում է 4-ի, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների վիճակը մասին հարցը ներկայացրեց կրթության եւ սպորտի շրջանային բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը։ Խորհրդի նիստին ներկայացրեց նաեւ Արցախի էներգոփակ բաժնի ընկերական ընկերության հադրութի մասնաճյուղի 2016 թվականի կատարած աշխատանքների մասին հարցը։ Խորհրդի նիստի աշխատանքներն ամփոփեց վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Մարտակերտի շրջանի հարությունագումերն ունի 92 հեկտար վարելախուղ, որը հիմնականում օգտագործվում է աշնանացանի համար։ Ըստ համանքի ղեկավար Աշոտ Աբ รา համյանի, գյուղացիների զբաղվածությունն ապահովում է Base Metals Park Parnitirakan ընկերությունը։ Նրանց մեծ մասն աշխատում է հենց ընկերությունում։ Այդ է պատճառը, որ բնակիչները մեծ ուշադրություն չեն դարձնում անասնապահությանն ու հողագործությանը, ասել են նա։ Հարությունագոմերն ունի հանդիսությունների սրահ եւ նորակառույց մանկապարտեզ։ Գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց, իդեպ ընթացիկ տարում նախորդ տարվա 8-ի փոխարեն առաջին դասարանը հաճախել 14 երեխա։ ԼՂ ֆինանսների նախարարության նախաձեռնությամբ հաշվապահների համար նոյեմբերի 7-ից մեկնարկած էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների լրացման եւ հանձնման ընթացակարգեր թեմայով ուսուցողական սեմինարների հերթական շարքը ավարտվել է։ Սեմինարների շրջանակում ֆինանսների նախարարության մասնագետների կողմից անհատական եւ խմբային ուսուցումներ են անցկացվել այն հաշվապահների հետ, ովքեր դժվարանում են օգտվել հաշվետվությունների էլեկտրոնային համակարգից։ Սեմինարներն անցկացվել են Ստեփանակերտ քաղաքում եւ հանրապետության բոլոր շրջաններում, որին մասնակցել են 342 հարկ վճարողներ։ Երեք Շարլասնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ բանաստեղծ Արմեն Հովանիսյանի պոեզիայի երեկոն։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արմեն Հովանիսյանը ստեղծագործական հարուստ կյանք է ունեցել ու հիմա էլ ստեղծագործում է։ Երեկոյին Արցախի պետական համալսարանի ուսանողները արտասանեցին նրա բանաստեղծություններից, որոնք Շարլազնաբուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրինության հոգացությամբ լույս են տեսել առանձին ժողովածուով։ Մախիթարություն, սրտից ու հոգուց։ Թերևս ենք նաև ինչ շոկուն, կեզ ինչ արել են, ներել, տարել են, և մինչև անգամ կեզ դոտարել են, և այլ ուհանդես թողոքիտ բեկրի, որին չելարին չղար տարակիչ, ինչ է դերանեն, դու ես երկրինն ես, որպես շարագորդ ու ճակատակիչ։ Արցախյան քնարերգության նշանավոր ներկայացուցիչը նաև շնորհալի թարգմանիչ է, իսկ թարգմանչությունը լրագրող վերլուծաբան Միքայել Հաջյանի բնորոշմամբ, ով նույնպես զբաղվում է թարգմանչական գործունեությամբ, շատ ավելի մեծ հոգեկան տարապանք է պատճառում գրողին, քան ստեղծագործելը խորհրդային տարբեր ժողովուրդների, ուկրաինական, ներզբալթյան երկրների եւ առանձնապես ռուսական քաղաքացիական գոհարները նա կարողացել է հայ քաղաքացիական հայ ընթերցողին ներկայացնել, այնպես թվում է թե այդ մարդիկ գրել են հայերեն են գրել եւ այդ ժողովուրդների ինքնությունն է պահպանված եւ հայկական առանձնահատկությունն է ներմուծված այդ ստեղծագործությունների մեջ եւ ես պարզապես ապշում եմ նրա կարողության վրա, նրա տաղանդի ուժի վրա։ Արմեն Հովանեսյանի բանաստեղծություններն ընթերցելիս այն տպավորությունն է ստանում, թե այն ծանոթ կամ նույնիսկ հարազատ է քեզ։ Այդ երևույթը բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանը բացատրում է նրանով, որ նրա ստեղծագործությունների մեջ բաբախող սիրտ կա, այն խոսում է ընթերցողի սրտի հետ ստեղծել է իսկական պոեզիա, որը կարող է դիմանալ բոլոր բոլոր ժամանակների դժվարություններին, որովհետև արվեստը այնպեսի երևույթ է, որ կարող է շատ շուտ հնանալ, բայց կարող է դիմակայել տարերի պահանջներին։ Արմենը հենց այսօրվա մեր երեկոն ապացուցեց, որ ստեղծել է այնպիսի երկեր, այնպիսի բանասիրքներ, որ գնում են դեպի ընթերցողի սիրտը, որը շատ կարևոր է։ Գրող լրագրող Նվարդ Ալեքսանյանը, ով նույնպես Արմեն Հովանեսյանի մշտական ընթերցողներից է, նկատեց, որ բարու եւ չարի լույսի ու խավարի պայքար կա նրա տողերում ու անսահման հավատ մարդու հանդեպ։ Բանաստեղծը միանգամայն անկեղծ է իր ընթերցողի հետ, նա հենց այնպիսինն է, ինչպիսին իր բանաստեղծությունն է։ Արվեստը Արմեն Հովանիսյանի բանաստեղծությամբ ուզում է ներդաշնակություն բերել, ուզում է հաշտություն բերել աշխարհին, իրար ստեղծած աշխարհ, քնքշության, բարության աշխարհ է։ Այսինքն այն հզոր աշխարհը, որը կարող է հաղթել բոլոր ճարերին եւ հերու անել չկամությունն ու չարությունը։ Այս առումով հենց ինքը իր մեջ այդ ներդաշնակությունը գրում է, ինքը այդ հաշտությունը իր մեջ տեսել է եւ հենց իր տողի հաշտությամբ որ արվեստը ունակ է բոլոր հակամարտությունները հաշտեցնել բոլոր հակառակ դերերները իմի բերել եւ դա բերեց սիրո գտության կարեկցության համերաշխության աշխարհ այդ առումով ինքը այսօր կատարում է իր այսպես ասած առաքելությունը եւ հավատավոր է այդ առումով Օրվա հերոսը բնականաբար հուզված էր, հատկապես որ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրինությունը միջոցառումը կազմակերպել էր Արմեն Հովանիսյանի կնոջ Տիկին Ջուլիետայի ծննդյան օրը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 1-ին հերրախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ։ Հերրախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ անգամ շնորհավորել է նորընտիր նախագահ Թրամփին եւ նրա թիմին ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, մաղթելով հաջողություններ պատասխանատու առաքելության իրականացման գործում։ Զրուցակիցները երկուս տեղ ընդգծել են, որ ԱՄՆ նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան համագործակցության արդի բարձր մակարդակը, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական բնագավառներում ոչ միայն կպահպանվի, այլև նոր լիցք կստանա։ Անդրադարձ է եղել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող օրակարգային հարցերի, այդ թվում տարածաշրջանային խնդիրներին ու մարտահրավերներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Թուրքիայի լրատվամիջոցները սխալ են թույլ տվել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքը թարգմանելիս, որը վերաբերել է Սիրիայում թուրք զինվորականների միջադեպին։ Թուրքական մամուլը գրել է, որ Լավրովը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, թե թուրքական դիրքերի վրա հարվածը հասցվել է Սիրիայի բանակի կողմից։ Նախարարը ուղիղ հակառակն է ասել. ոչ Ռուսաստանը, ոչ Սիրիան թուրքական դիրքերին չեն հարվածել, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով Թուրքիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները իրենց լրատվամիջոցների սխալը պատճառաբանել են թուրքերենի յուրահատկություններով եւ թարգմանության դժվարություններով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, գիշերը հնարավոր են թույլ տեղումներ, վարկյանում 2-ից 7 հնարավոր է ուժգնացում մինչև 15 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է